promeni en la naturo nutras la cerbon. Estas conata afero che promenado en la natur medio bonfaras faras alla homa sano. Oni intuitie perceptas tion. En septembro 2022, Medicina Fac Revuo pri Psichiatrio, Molecular Psychiatry, publicigis novan studajon quiu ne nur confirmas tion informon, sed detale clarigas la manieron kiel tio ocasas. Urboi estas considerate kiel el montro de progreso cae bona funcciado de la Roma socio. Pli ol duono el la monda logiantaro vivas en urboi cae oni calculas che in la iaro 2050 tiu procentajo crescos al 68%. Tamen, quancam urba vivo havas sien avantagioin, depende de certai circonstanzoi gi ligigas ancau al pli alta risco de mensai malsanoi, kiel anxio, depresio, cae ec schizofrenio. Relate al schizofrenio, la afero esas vere complexa, char intervenas diversae factoroi, sociidemografiae, familiae, usado de drogacioi. Sed oni consideras numtempe tempe che urba medio estas croma risco de schizofrenio pro urba stresso estas do tre grave compreni kiel vivado en urbai kai campare locoi influas la mensan sanon kai la cerbon la homa cerbo estas kvazau muldata de la circauajo ali flanque, vivado en natur medio transdonas pli da concentrigio cae mildigas senton de strecigio. La hipoteso de sciencistoi ligigas al la teorio de evoluo, cae al la ideo che homoi de comence conectigis alla naturo, dum iar miloi. Suffice granda quanto da datumoi montris che natur medio bon faras alla cognai cae emoziai capabloi de la cerbo gi plibonigas la memoron, la attenton, malpliigas negativen emozioen cae angurain sentoin. La nunai esploristoi pristudis la cerbain regionoin ciui relatas al stresso post uno promenado en strat turisma omnibuso en Berlino compare con uno promeno en la Grunewald. Ili mesuris la cerban activigion de sesdec tri sanai voluntuloi, antau cae post la promenado per specialai resonanzae testoi. Ili trovis che activigio de la cerbae migdaloi malpliigis post la promenado en la naturo, sed ne changigis post urba promenado. La cerba migdaloi estas malgrandai structuroi en la temporalai regionoi de mamuloi. Ili funccias kiel organoi por prilaborado de emocioi, principe de timo cae strecciae situacioi. Ili grave influas ancao la lerno capablon cae la memoron. La nova studajo confirmas antauen similen esploroin cae indicas che probable vivado en natura medioi favoras la mensan sanon. Relate al urboi, estas nepre consilinde crei mese de ili verdain plantoricain spatsoin.